ทิมีเอกปัญญาสังนามามีทวิสตังภเวอาคาราสาติกันเจกังการะเกปัจจตาริสังสามาเสอัตวิสัญจังทวาสติตทิเตมาตังอาคาราสาสตาขยาเตกิเตสุตัสตังภเวอุนาทิมหิจปัญญาสังสุตาเพทังปะกาสิตัง